Thank you. adalah Landa berpangkat koperal loh. Ini di bawah asuhan sapi tank. Kapiten ya, sapi tank. Ah, ini saya ah, mengatur soldat-soldat gak pokro kabe. Semua Belanda purik tinggal aku tok. Ah, ini mana kapten tidak datang ini? Apa kapten ini lali apa piye ah en kamu oh sakno anggap wah iki mangke kita orang kalau sudah jadi bawa anda, oh. ngomongnya harus setengah nggak teteh hmm. Saya tadi dengar dari jauh. Yes. And kamu memimpin orang baris atau memimpin wong buruh derep? Ah. Oh, koyok-koyok menten boro tandur iki mau. En Jeral. Loh. Kopra le Jeral. Wah rada goblok temen. Kamu bilang katanya saya tadi sapi, Deng. Yang betul bukan sapi, Deng. Oh, apa itu? Lonceng. <laughs> kapiten, kapiten. Ah, kapiten. Ah, kapten ya. Ah. Sebagai seorang kopral, yes, kalau kamu pakai nama selamat, nggak pantas. <laughs> Wah, Belanda nama selamat itu adalah nama Jawa. Oh. Aslinya saja selamat bulldozer. Oh. Saya juga tidak ketinggalan, Kopral. Ya. Nama saya saya ganti apa tambah pendik molen oh namanya ini satu proyek ya kamu tahu molen molen itu gawe ngejur semen sampe pedi soalnya awak dia bilang kulit batu <laughs> yes yes yes dan kopral selamat buldoser yes Gimana kamu jadi londo poyo kerasan Wah, mulai dari negeran sampai sekarang aku sudah kerasan, hmm. malah sudah kawin aku. Oh. Oh, N itu istrimu itu orang apa? Ah, orang Jawa dari N Rungkut. Hmm. Mestinya nggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat. Dari mana? Pilih dari Benowo saja. Wah. Wow. Soalnya londo senengane wong Endrosari ya. Ya ya ya. Nah, apa kamu sudah punya anak, Mat? Ah, begini Kapten, saya hmm. kawin selama dua tahun hmm. dapat anak satu. Oh. Itu orang-orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Dadi setengah gak ketok. Iya, kongkang ya kena, orang ya kena, Pak. Elisimu itu orang rungkut. Nah, orang rungkut. Punya anak satu namanya Betul. siapa? Ah, kalau nggak salah Ramelan. Hmm? Wong bapak Islamet bulldozer, ah, Ramelan. Itu begini dari mana? Kapten saya asli dari Nederan. Hmm. Yang saya kawin adalah anak Walan. Oh, jadi namanya Ramelan. Kut, kut, kut, kut, kut ya. Dan kalau walan saya juga titik-titik ya ru. <laughs> ya, ya, ya, ya, ya. Uh, uh, uh. Perintah dari kapten bagaimana oh. untuk langkah selanjutnya? Apa itu selanjutnya? Uh, cara Inggrisnya ikut selanjutnya. Eh. Ah. cara Indonesia selanjutnya. Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu apa itu perintah dari Eh, Jenderal uh, selanjutnya kamu kok malah lupa eh? Oh, karena tidak saya catat. Hmm. Kita orang katanya kemarin disuruh belek beling. Ya. Yeah. belek beling sih, Wah, eh bukan. Cari feeling namanya. Oh, cari feeling. Iya, iya. Nah, iya. gimana acara sekarang? Ah, ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Oh, oh. Tahu kopi? Tahu, tahu. Kopi dangdut. Oh, bukan kopi Garut. Itu. Ah, saya monitor. Nah, monitor. Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh uh, kerjasama pro. Mau hmm. kongsi lah, kongsi. Oh. Kongsi. Ah, istilah kongsi. Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda-Belanda. Istilahnya kita harus kerja sama. Ah. Stick and keep tahu kan? Ah, stick and keep. Aku tuh ya bingung ngomong gitu. <laughs> Saling memberi dan meminta. Ah, oke. Okay. Sekarang begini, ah, okay, kita gimana? harus cari ratu-ratu. Ratu hmm. mana yang paling buas? Paling <laughs> Oh, kalau yang buas saya ada. Oh. Ada pandangan. Siapa itu? Kita masuk hutan cari harimau. Wah, ikut jeneng nyidam terbelok. <laughs> Katanya minta buas, selamat. Maksudnya yang pengertian cukup. Oh, oh. oke okay, oke okay, okay. Ah, ratu mana ini? Oh, itu ratu. Ah, ditakon ratu ndi lah pokoknya awak dhewe gerung apa. Gimana, gimana kalau ratu pilihan ah, terserah. Ini ratu setan. Hah? Ratu setan. Oh, Bukan ratu jangan, setan. Jangan, jangan, jangan. Cari ratu. Pokoknya kita cari saja jalan terus jangan berhenti. Begitu ya. Nek teol terus leren ngunai. Mari ayo, kita ayo. berangkat. Ayo, oh, ayo. Mari. Thank you. manoy. Boleh eling eling sik gedhong piyen. Ojo enak-enak riko njajah ana negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho, Joko Brok saung arek lidah Yonowati. Kedurus. Keramat. Kuyung Karangan. Babat. Babatan lidah. jeruk lakar santri. Saban iki ora boleh kernete mikrolet. <laughs> Yo brek rek. Etiten eh, ono londo. Awakmu nek gak gelem minggat teko puluh Jawa, ojo takon dosamu. arepmu dhewe nakuwi aku kok saenak enek gak tak bayar rasakno dhewe bayar anda bayar anda iki lumansamu kentrungi wak kembis tarek saung galingan oh njaluk kentrungan anggape gak iso gimana ya Sing ngendang iki cak silan aku sumbar titabui kentrungan Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar. Thank hmm. generasi muda ayo sing rokon iku dadak no sangan dopo bertahan no jaga si jaga maneh barek kondor meski dikrokoti nanti pepang sane dhewe wis gak sipi nek penting ayo bersatu ojo tenang sing berguna kanggo nusalan akan abang sang sang rene kudu mawa pritungan nek awake tetep sehat lancar tolek sanjang pangan ayo podo jaga kondisi badan mula aja sampe terlalu tegang mula kita cak kudu toleh penyegaran kudu sering rekreasi olahraga lan nikmati hiburan mula saiki dolor macem-macem anane tontonan kita kudu nonton sing cocok barek kepribadian Tapi sing cocok Barek adat kate nek niru-niru sing gak kena akhire gak karu karuan nek aku iki dipurane yo tete senengane ngingu manuk yo akeh manuk siji dulur angel pakanane yo iku manuk wari no irian saya panggonane nek bojo putul senengane ngimu kucing kapan no pakanane daging wingi gak nyekel duwe gak iso blonjo pikirane kucing kucing limo dicul nonok kurungan gede manuk puntek peking manuk peking Oh, Aku yo tak Tak cepot, kok tepak ាក់គូកើតដល់មនុស្សបុណ្យតែអាទិគូយោមកកើកែកែរានរមេទលរពីជីនតតារិទុកតតារិគូពីងេចំបត់ទួយពុជគាត់តបាក់ជាងមតោ <laughs> aduh aduh aduh aduh toro aduh aduh aduh aduh toro aku kelemi jati tondone koyo putri cintaku setengah mati aku tak nginep rong oh erodo teles mari kecegur kali aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh ademe penjalu tak turuti aku mari oleh rezeki tapi aku janji cok kebimbang sapari nek konangan aku tak slentik no sapi aduh aduh aduh aduh tak popro aduh aduh aduh aduh tak popro ing aja kenalan cari jenang e endang gelem tak cak pacaran tapi jaluk kendaraan aja kuatir engko tak tukok no bledek karena tua tu aku ceketer tua tua tua aku ceketer terus ngajak kuyon cek ikel dalam kepoyok mripati kadek mencorong areke ayu ngoblong tapi sayang e udel e namung semanten kidungan kulon dalan boten borong kalah panjae sampel. Ah, nan. Iki mang sing mburi kethatil didik. Ya apa panjak kendang kok ngono. Iki setire lan gendang ta. Wah, wah, wah. Mari kentrung, mari ngono dikai rondo ngrugo. Panjenengan nek rondo-rondo niki mengandung vitamin, Mbak. Aki sumpah rek, iki lak negara kita dijajah kompeni ceritane kaset iki ngono kaset iki. Makan aku gak rela lek negara kita dijajah barek, pompin. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling kok setengah enggak guru. Kok nang Kok nang aku meguru kuwi keliru nang wong kojlok nang. Kalau, kalau, guruku, guruku. Eh, tak bono guruku. gending napa niku? Mbok iki mau gending apa arek-arek iki hmm. mau lho aku ora lak mantane krawitan piye? Iya. Cuk, sik sik aku sik mantan. Oh, sik mantan. Kali Pak Citra sik dulur. Oh iya. Pak Sakatan. Oh, nak kasih. Iya. Dan mau digendingi di Wadim, aku enak bareng boleh galau. Iya. Iya. Iya. Iya. kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak lek enten napa-napa mesti kandhani yo dadi iki arek arek tak gelo iki sapa wae sing padha ngakui aku iki sapa wae sampean pun ora tole mbak nolem iki lho mbak ya aku kira tau memang kaya ngene iki iki ya iki mbak selamat apa niki murid sampean rumen sinten mawon mbak hmm? saiki enten pundi rupane enten sing melok wayang wong bareng wah iya ketoprak ludruk nggih oh nggih okah murid kula niki mbok nggih diparingi ilmu mbawong perang-perang tahun kok mboten diparingi ilmu kula niki badhe nyecep sampean ayo saiki ngene lah nggih nak kowe arep nyecep nyecep sing ndi pilihan Ya kula wani nyecep sing bagian bayari mau. <laughs> terus sing bayari, Pun. sing bayari sapa? Oh, nggih, wonten dene niku rahasia perusahaan. Oh, iya. Saniki perintah jenengan dumateng ingkang kula terus pundi? Pak Kandang yang jahat. Nggih, Mbak. Kaya ngarep mati aku. Ya mbun kisi jumba, mbun kisi jumatri. Ya mati. mati mati eh nggih terus sambat kuwi napa tugas kula salane elmune pun melebet niki iya. tugasi kanca-kanca nang <laughs> iki arep tak rembuk ya kecopo arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klotan ora ngerti aku ki pimpinane kawitan dia tapi saking gelek gak dibayar boleh dadi pegulan <laughs> Dan iki ngerti karo jenengku Slamet Pramono. Lho, oh, nggih, wis kono. Slamet nang ya Slamet Pramono ki ngerti sadurunge winasa. Hmm, nggih, sadurunge dikandani sutradara wis seru nggih. Kowe kepres ngono to. Saniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot, Mbah. Ya. Ini temen lho, Mbah, mulai temen iki, Mbah. <laughs> Lucu nih <laughs> Oh. Terus tes pundi, Mbak? Tes pundi sakniki kula tugasnya teng pundi? Pengiranya ku sekarang bawono langkian Hmm. Kok ini? Kenapa kok ini? Sangke sembarang lek mboten dikenongi lah kaya enak. Mm. Cuma tak kayak jeneng siro. Gih, Mbak. Ger, mulai ngedak ono kene. Kula mbon wonten. Nyedak-nyedak mbon wonten, Mbak. sampean dereng adus wae. <laughs> Iki mau apa susu. Nggih. Rene diseret jaim. Ora nak ngadek kita ini iki. Nggih pun mboten nopo mungkin dobel, Pak. Iya, mergo aku tangan ku yo, Pak. Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jam ini rada anu, Pak. Oh ah, iya. Iya. Iya. Lan ini seki tanah. Yo kok kene iki ketekan mungsu. Nggih, company Londo, Mbak. Company Londo. Nggih. Kudu saiki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso iki tak tulung. Hmm, nggih nggih. Kula mboten nrimakaken nek bangsa kita di ide-ide kali tukang pijet, Pak. <laughs> Pijet. Pun, eh sampai nangil-nangil catatannya memang kalau beton ini. Caca kayak ngono, caca kayak ngono kita. Ibu nak ngatain panggil sini kalau suwon, sakjane kula ni lak berjuang kepingin ngentas sangsarane bangsa dhewe. Ah. Pangestune kula sun kula tak madosi tiang ingkang nyambut damel sesarengan kali bangsa Walanda. Lho ampun sampe enten e. Eh? Kesusu. Oh, kami susu ta. Ya. Iku kok. Mbah niki kacamata niku kudu maling, malih, Mbah. Mergo saiki kudu butuh kenekotna kosing Nggih nggih Mbak nggih. Profesional. Nggih Mbak. Kaya tenaga tenaga ilmu. Ngoten Pak. Ilmu tenaga luar tenaga HR. Loh. Tenaga HR tenaga dalam. Loh. Tenaga HR. Ora ana ya. Termasuk TB Pak niku. Tenaga bantuan. pun ngeten Mbah niku wau pun ndugi kula liwat sampean balik teng kula malih niku. Iya. Nggih, catetan iki malah ngoten, Mbah. Iya. asih pun ngerti karepe. Pangestu jenengan kula suwun, kula badhe ingkang berangkat, Mbak. bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Heh, aku ngono ratu ngerti. Uh, ratu ku wetu siji. Gawe peraturan siji, ngerti? Opo oh, kok cengengesan kaya ngono iki? Iki seluas waspadake kaya paman pate jeneng Sapari. Opo padha becik sak sowanmu, Sapari? Inggih, sami wulijeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mula soko kuwi tampan ana pujo pangestu marang kowe. Inggih, kula tampani kegrawalan anggen kula nampani. Iya, iya, iya. Napa dawuhe Gusti? Iya, iya. Kula trami asta kali. Iya, iya. Napa tak wonten pucuk erikmo ndadosaken lingsa. Oh. <laughs> Eh, Jimat. tak terima kabeh. Nggih, nggih. Ana ning kowe kuwi tak andani. Soale aku iki lak ratu to. Nggih, Pak Ratu. Lho kok Pak Ratu? Panjenengan lah Bapak. Kok malah mali omong muri? Wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho, Ri. Nggih. Oh. Nggih, Gusti. Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Muslimah. Oh, ya? Nggih, Jane iku bojoku iku jane ngono sinden. Oh, inggih. Sejarah ngene. nek jabar jabarat kono ku wayang golek. Hmm. Aku iki wayang golek, tak deleng saka mburi potongane semok. Nggih, nggih. Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. <laughs> Aku ketarik. Watake panjenengan mboten kenekan. Iya. Sipate sifat cerongoan. Oh, aja ngono. Ora apik ngomong ngene kok ora apik. Nenten wanita ayu mumpun kebimbang. Dur aku kebencut tak sawat kacang noleh tak awe. Oh, tak seret tak gomule waduh alami gulung kuming. Sinten gak sene. Niku sanes cinta kali sampean. Cinta apa? Kelaran Gusti. <laughs> Mula iki rene bojo ki sinden, saiki undang rene. Timpalono. <laughs> Undangan. Oh, nggih nggih. Timpalono. Gusti Ajeng Ratu Ayu? Apa? Gusti Rajeng Ratu Ayu? Lah nggih kula nimbali panjenengan iki napa pantes e? Kok nimbali ya Gusti Ratu ngono kok. Lho, niku nggih Gusti Ratu, lah panjenengan Gusti Ratu. Lah Prameswari. Hah? Singkate Bu Ratu. Kok Bu Ratu? Dadi ndi, Bu? Ya piye kabarmu? Niki bapak kok ora dikangen. Ya ben. Lho, niki sanes kangen ben, niki pun belenger ngali ben. Oh, panas ben iku men iku lho. Lho men men jarno lho goblok. Foto oh, karo sampean. Sing Bu, jane ngono aku iki wong cinta wong bojo. Alah biasa ngombal Lho. Niku biasa ngerayu niku. Pancene kok. Mula awakmu aja selak maneh, aja mukris maneh, awakmu dikasih sinden. Rene saiki kok dadi ratu, kowe iki anu diundang Apa? apa apa kok itu diundang pura kira tuh Jeneng menyawi wecanten niku pun gopo-gopo. Ora, ora, ora. Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar. Aku kok kepingin ngrungokake suaramu. Nggih, nggih. Bene kowe iki sinden, jajal. Saiki kowe nyuwun ura-ura. Suarane to apa mbek wonge kabeh? Aja ngono kok nek bujarane nak karo wong. Allah. Saiki suarane suarane suarane. Ya. Iya ya. Rengono ya, Cak. Iya ya. ya, ya. Gusti Ratu panjenengan pireng ngaten Gusti Ratu. Thank you. <laughs> Ali-ali lang matane aja lali norok pula. kenapa kok ngono ciri belanja iki ini saya mendelengi karo antara ratu sama si pate oh, untuk kepatian oh selamat yes ini yang belanda yang mana oh padha ireng enggak ini irunge gede kene oh ya ini ratu itu gusti ah. ratu oh, tuan ini patenya saya pate capari anak buahnya ngadari hmm. <laughs> ngadari nah, begini. Iya, iya, iya. Ya. Iya, iya. Kamu iya. ratu. Iya, betul, betul. Saya atas perintah dari yang atas sana ha? Ah. Hmm. Hmm. untuk mengajak kamu kerja sama. Nah. Oh, iya bagus, bagus. Jadi satu sama Belanda ya. Ojo khawatir aku kena. Saya tunggu ya. Iya, iya, iya. Tunggu beritamu ya. Ah, iya, ya. Iya, iya, iya saya khawatir. Saya dulu. Iya, iya. Tapari. Nggih. kok kayune gak kabeh. Iki paling yo kelakuane wong-wong paling dijukoke ge gambang iki. <laughs> Rono-rono gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk. Lho. <laughs> angin ta. Loh, iki apa iki? Tibae arek peguron tekane mesti bareng angin. Loh, Nduk, sapa jeneng? <laughs> Oh, tibae wong gendeng. Diktakon kok meringis yo garangan. wis wis wis niku wae sampean ta. Aku iki mang tekane teko padepokne metu rene iki mang. Miber niku wae. Lho gak. Lah napa? Berangkat. <laughs> Wis miber ya sembarang pokoke katutangin aku iki. Wis awakmu mang teko kene gak mambu. Napa? Angin teko kene gak mambu aku lek teko. Nggih. Ya apa mambu? Sriwin. Tapi sriwin ngambil ngempet terung lho Aku iki arek peguron. Oh, jenengku Bambang Kartolo Sarpo. Bambang iki Mbak. Mbak kae jeneng ben gak keliru ta yo. Makane Bambang sar... niku biasane satriya bagus nggih, Bambang. Kalau Bambang gentolet barang <laughs> Terus Kartolon Tolon niku anu madu nggih. Madu, madu. Sing gak enak sarpo nile. Wah, oh, sarpo niku ula. <laughs> rumpon suwe sampe ngulo. <laughs> Lah kon wis rumangsa kena piro lho? Ngomong kok ora. Lah niku lak jlentre to. Iya jenengmu sapa to, Nduk? Kula. Heeh. Jeneng kula Tini. Oh, omah mendi? Nah, omah mendi? Niko? Ngene niku lho, ngisor wit. Oh, iki alas ae. <laughs> Sampe niku nggih, suwe niku mboten diarep-arep mek bose. Nek kepethuk omongane jlantur, wong wis ngerti nek alas, nek ruwet ngene iki alas. Lho lah kok nek selambune bareng ditutup. <laughs> Wah, panas ya. Ngene, aku iki mudun teko pedepokan sing diarani Gunung Merutu Sewu. Merutu. Iya, mbae jenenge Mbah Slamet. Oh, iki bangsane gurem. Gunung Merutu Sewu, aku wis suwe nyecep elmu Mbah. Mudun sik iki, sik ana rekaman iki cok mudun. nggih. Terus saiki karepmu nang ndi? Lah kula golek kayu, kayu nentek, Cak. Oh, iya kapan-kapan aku tak dol nang nggonmu. Sebab aku oleh tugas saka yang guru, aku dikongkon berjuang belani wong sing dijajah karo kompeni lho, Dok. Oh, berjuang. Boleh kayak kandar aku. yang berjuang. Aku berjuang lumpurna wong wong sing gak setuju karo bangsa kompeni ngono lho. Kon setuju gak Lho kula nggih, nek merok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih. Tapi ngene, iki tarop sing kate teko iki bodono. Lah sampean iku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate, lha alate napa? Lho aku arep pegurung kok. Oh. Aku dicekel mesti merujut. Sebab awakku tak laburuli. <laughs> Sampeyan iki pegurung apa bengkel? Wis aku gak kakek ngomong, aku tak nang ngare dhisik ya. Ngare. Oh, dublek. Nang kutho tak goleke ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda. Yo. Oh, ajeng medun. Ya wis. Mboten apel teng omahku lho. Wis ora usah. Omahmu tutup, ya. Tak budal ya, ya. Nggih. Jenengmu Kasini. Nggih, Sarpo. Tak eling-eling Sarpo. Oh. Yo, Sarpo. Liyane aja dieling Sarpone, Cok. <laughs> Iku mang wong temen ta, Kang? Lho. Wih, iki tambah ireng nemen. Wah. Dereng sampean niku dereng kenal kula kok pun jamah mboten karo-karuan. Kula niki sanes sireng Lah napa? Gilap. Sampeyan iki ana apa teng teng alas niki? Lho, lah niki pun gawean kula kok golek kayu, golek manuk. Kok kleresan kula niki wau mlebet alas melagi ngriki. Sama niku kula rewangi mudun gunung munggah jurang. Niku kuwalik. Nah, diwalak-walik padha ae. sampean goleki napa mriki? Perlu goleki wong wedok sing nganggur. Lah sampean gak duwe emak ta? Nah, nek emakku duwe, cuma nyambut gawe ku saiki nok keraton. Oh. Pati aku masih elek-elek. Oh, pati. Pati. oh, wong pati kok pati. mu siapa, Nduk? Tini paman. Aku kan celuk paman rabi bebek ngono ta. Lah, nek ngrungok-ngrungokaken nang anu pate niku paman, ngoten niku. Oh iya iya, wis kapilen paman ya. Nggih. Wis sanggepen pamanmu gak opo-opo <laughs> Saiki ngene, Dik Tini ya. Oh, Dik ngoten nggih. Iya, Dik wis Surabayaan. Oh nggih. Ajeng napa paman? Engko oh, ayu-ayu kok nang jero alas, sapa kon gak wedi dipangan caman? <laughs> dipangan macan. Ndoh, mboten enten mriki. Lah omah kula pun teng alas mriki kok. Lah ya wong ayu-ayu kok luru kayu. Ayo melok aku nang kutho. Teng mereka teng napa kerjane? Nah, tak kaya penggawean. Napa? Kon tak dadekno perawat. <laughs> Ngerawat. Ngerawat napa niku? Ngerawat aku. <laughs> Sampean niku wong kait kenal kan ngerawat. Gak aku iki diutus Gusti Ratu dikongkon golek pembantu kasarane babu. Oh, sing penggaweane anu niku to? Ngene pawon-pawon? Iya, iya. Lah, lah niku pun biasa nek kula teng pawon muangan tok. mangan cok <laughs> besok mangan sih mangan beledak petengmu lo maksudnya itu ya umba-umba ya ngeladeni ratuku gak ada gak ada kali sih ratu sampean oh duwe sembarang duwe bujuan ada wong Bandung lah aku tuh sedikit banyak bahasa Bandung kok sih bisa menguasai Wong aku iso ngidung Bandungan kok. Lho sampean gak gak iso. Yang apa nek ngidung? Ada papan mandi di kucing kurus. <laughs> Cepet sing kurus kayu jati. Sampai badannya tampang baunya lebus. Terus karena mandi di kali. Sampai nek ngedung ngoten kok anu kaya Joko Suwarno. Bojone ratu iki nek ratune ingkring urut tak jejer ya. Oh, anu sinau nggih. Jenenge Wayu jenenge, jenenge apik jenenge. sinten? Saripan. Jenenge. <laughs> Lho, wedok niku. Mbok saripan, mbok saripan. Saripah. Oh, nggih. Saripah. Ayo melaten. Melok sampean? Iya, tak pegawean. Lho, kula tak kondo kali niku mak sik. Oh, kondor. sampean niku. Lho, Kondor. Kondo. Parah niku lho pamit. Oh, pamit. Nggih. Awas, ngomong sekeliru. Sampai pun ngomong ngoten ta. Wis jadi pamit, enggak garai kesuwen ae. Engko ibumu tak kirimane layang. aku nggih layangan telu. <laughs> Layangan. Ya. Nggih, anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Pamit nggih. Ayo ayo. Nggih. Ayo. Kula sampe gendong. apa kok takon jengkol eh jengkol Kala pale kok jengkol ae. Ya sakarepku. Aku sakarepe ngono ya sing penak sing mas. Lah kok priwe sampean arep meneh duit bokso banget lah. Wah. Aduh, kakek jengkol. Nek kakek jengkol nek angop lho, ngeri deh. Wes panis ngeri kok. Ah iya, mulai awakmu kudu mangerteni dhewe awake to lah sirahe karo sapa kowe dhewe dhewe sirahe karo sapa yo sirahe kantil opo kok karo sapa sirahe ha iya kok ha iya <clears throat> nek wis mari masak yo iki ditoto nek jero kono aku arepe maem mam opo yo Mam sego ta? Gede krekel. Oh. Ah. Apa iki yo mam mam sego? Saiki apa mengko? Yo mari riyo wae. Oh. Yo saiki. Lah wedang apa, Pak? Eh? Kopi apa? Yo wedang kopi. Oh, biasanya kelane sama bensin. Hei, bensin. Oh, sakno. Wis saiki. Yo saiki ya. Hati-hati ya, Pak. Yo yo yo yo. Ah. Bun. Monggo, sapa iki? Thank you. Nganteraken sungkem pangabekti konjuk kalian angkel. aku ngerti angkel iku lak paman sih. Nggih Gusti. Nek aku ngrungokno suarane detek piadeke ponakku dhewe iki sinten? Tolo. Sing ngomong sinten? Sing ngomong sinten yo aku sing ngomong. Kartolo kowe iki. Pokoke karoan sing nggih kula Kartolo. Lah iya. Nggih, terus pundi kabare kraton mriki ni? Oleh pangestumu ora ana alangan alangan apa. Iki kraton pundi jeni? Iki kraton nggone kaca piring. kraton jalan kaca piring, ngerti ya? Soale kula pun dangu lelono, ya, ya, ya. padus ngelmu, ya. jadi lali kali kraton iki. Terus pundi Ibu Ratu Ibu ratu sik pancet tae. Tambah semok gae. Oh. Tambah lemu, ayu. Mboten kambang teng Cirebon. Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. <laughs> Gedhi. Apa awak ngawur ae? Lah sakniki bibi dateng pundi? Nek jero. Mula saka iku nek keping ketemu bibimu nang jero. Ya. Oh niko to. Lha iki dite mau panggeng to kali kula-kula niki. Engkang namu, engkang ponak. Ponak sing iki. Kasolo. Ala pangle iki saya kira suamiku sendiri, Mas. Wes wes wes. Nek waduh, waduh, waduh. nek ngene aturane Bisa iki tak jak rekaman kon. ngerusak aku lho nek ngono. aku iki. Iya, Man. Yo yo gak apa-apa. Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu. Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun terus bundi tiyang lak kadah mencari ilmu to. Gesang. Gesang ben kadah. Tiyang niku kadam. Pangene yo. Nggih. Pangeran tung. Ana apa? Lah ratune karo ponakane kok gantong ponakane yo. Wis apisan iki tak cara rekaman men. Temen nang tak ajak kon. Dur kepethuk keponakanku kowe dur kepethuk Nur Said. Nggih, pangapunten, bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki bi. Oh ya kok beneran kok. Kula tak nguat-nguati meking apa bener. Kok kira tinggal ana meking akeh karo aku. Loh, eh, eh, karo aku karo aku. Nona rek guanteng. Oh, oh nyarap ae. Ayo nek tembung sama niku. Nggih canang mburi mangan-mangan sing ayo ngono. Nggih kula kula badhe teng bingkeng, Mas. Oh sing mburi. bingkeng. Lho, <clears throat> punten. Oh. <laughs> Mangga. Modal-modal nek punten mangga. Sampur asun rampes ngono kok. Bung Arin, eh, ya apa kabare? Pesen panjenengan sampun kula angsalaken. Lha ndi niki tapi potongane lanang Bapak ni lanang. Lah iya. Nggih. Lah mak niki wedok. Heeh. Pakaiannya celonoan. Nggih, lah kula pun pamit teng griyane, hmm. kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutho. Oh, ngono ya. Kula jak teng kereta. Lho, eh, eh, keraton, keraton. Keraton kok kereta. Iku nek ngomong cemplang cemplung wis sampe Lah menika laring. Oh iya iya iya. Ini, Nduk. Pundi ratune paman? Aku nduk. Lah ya to. Oh. Sampeyan nek ngomong dangak ta ampun diluk mawon. Sapare wis wis ajri wis ajri niki ngen. Ajri apa aku menungso Nggih ngomong sing tetel lah. Wis wis wis. Monggo. Lah tidak mriki kali paman niki Pak Tu. Oh, pak Tu. <laughs> pak setu berarti. Eh, Gusti Ratu. Gusti Ratu. kok tu. Gusti Ratu kok patu. Apa? Oh, Gusti Ratu. Gusti Ratu. Nggih. Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti? Oh, Gusti. Juluk Selodono. Ah. Itu enten artine. Ora maksud e Selodono. Selodono. Selo watu dono amal. Ah. Terus dadi amal watu kanggo pembangunan. Ah. Oke ya. Sampe dadi ratu kok pancetmu. Coba. Jeng kei penggawean teng Iki sapa jebengna kaya ngene iki? Jenengmu sapa, Nduk? Jenengku Latini. Oh, lengkape sapa? Latini. Iya, iya, iya. Kowe anjen tak kongkon rene perlu tak wenehi penggawean. Nanging nyambut gawe kula napa? Wis gampang. Penggawean kula. Ya kanggo pembantu, pembantu. Oh, bantu sampean. Iya, njogo njogo no bola. Njogo no bola pimpong. Sopo sing ngawur ae? Biasane panjenengan kok main tenis. Eh, tenis eh, delok ayune koyo ngene riyo. Nggih, nggih. Saiki ngene ae. Ayu pun dikali Ibu. Lho, yo ayu iki. Kali makah makah. Apa nama sama? Sing berat, sing berat iki kamu maknit. Oh. Maknit di. Oh. iki iki persis koyo yayu <laughs> wis parang nek gelem tanpa tadi pembantu tapi tuju ngentes pundi napa paman sampean mriki diangkat dadi ratu lan pak ratu niki dadi boro sampean oh kok kuwalik napa sampe bojo oh sampean dipek bojo dipek bojo Ya, lha niku ratune napa mboten gak ada bojo lho bojoku ana tapi luwe ayu awakmu nggih pun padha tuweke ari besar mbunah bojoku wis legrek rupane kaya gontang. Ade ora di maneh? Iya awakmu ngerti. Ratun tentek wong wedok. Wadah nyemone Nur Said. Bon sampean purun mawon, tinimbangane tadi boro. Tadi bojone ratu niku eco. Enak. Tanpa nyambut jahe. Lapa dipikir ukar enak kok sampean pikir dhisik sampe purun sampean kelajar lho. <laughs> Enake wong lanang ditinggal mburing Gelenuk mbek wong wedok. <laughs> Kaya ngono jare jare diwajeni karo bojo. Aku mbok ora ngerti ya. <laughs> Apa? Toto ngamu sering sering isuk. Apa kaya Agus. Ana apa apa? Oh, aduh aduh aduh. Sampeyan kaya suwo. Iya iya. Mbok ngeling ngono sak durunge ape mati sampean iku. Lho. Matek-matek aku rek masalah. <laughs> Iki ngene ya Nilwan. Nyuwun sewu, Jeng. Apa apa ana? Lha enake sampean niku lho. Apa? Sampean niku lho. Apa? Apa apa? Sampeyan gak ngerti, aku iki bojone sampean. Iya, bojoku. Lha ya ngerti bojone ta? Lha kok tanding-tandingke? Lah Aku ditandingi sama ora sudi, ora siot, ngerti? Waduh. Ayo, ora siot barang. Apa? Ratune diseneni ibuke. Iya, mboten apa-apa. Kembang tebu lempar satu dapat seribu. aku disenani blontang blontang blontang wis kana mlebu kono wis ora apa-apa ora usah babu oh babu babu babu napa kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niku oh dong dirabi kali niki wala yang mana mana ayu munduk dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh soro nggih nggih iya ndelok iku mau wis rusak ngono kok lho dek lho kok ngene lho aku sampean budal iko ya ketemu ambek paman paman pateh patih jarene terus aku jak rene jare dijak golek gawean lho kene jange dirabi mbek ratu iku lho iki ratu iki pamanku lho aku wis suwe gak tau rene barang rene kok kadane ratu ini kok koyo ngono kok watu kok wis ngekel <laughs> oh, Lah iki lek ngono ngene wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae. Ayo. Oh minggat. Minggat. Ayo saya ingin minggat nang puluh batam. Gusti Ratu. Ana oh, apa? Oh, titian panjenengan gajah mboten purun dipun dipisih kali panjenengan. Tak lapor nanti gajah. Biasane lak numpak gajah sama. Iya, nek waktu ameng-ameng nggih, mlaku-mlaku nek taman, ro taman. Taman sepanjang. Nggih, nggih taman. Gajah. Berbudi, berbudi. Nek jan ana Usman, apa kabar? Oh, kabar saya. Hmm. Ini begini, Gutu. Masalah, Gutu. Gusti Ratu Oh, Gusti ah, Ratu. Ratu. Gusti Ratu, Gusti. Saya sama kapiten ada ini peluru. Ah, sempelu. Ah, itu teku. Ada perlu apa? Ada perlu Mas. Iya, iya, Ah, ini begini. Iya, ya. Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu. Iya, iya, iya. Tapi ternyata sekarang kamu bukan kerja sama, tapi ada orang yang bikin nontran nontran oh. Siapa itu Ronda? Itu memoring moring. Nah, itu. Ini Ronda. Ada orang mengamuk. Ya. Aku ngenteni, besuwe tanteni. Ya. Besuwe tanteni, ngeloncang jalur kabar. Ah, jadi ratu lambe musik tepak yo. Apa besuwe bareng? Iku, itu namanya besuwe. <laughs> Wis legrek legrek. lama ya. Iya iya iya. Begini, itu ada satu orang namanya enggak salah itu ada lolonya itu. Nah. Kartolo. Nah, betul. Enggak tahu ya. Ah, bukan Kartolo ada Sarpo Sarponya. Ah, Sarpo. Sarpo itu Nah. Memang melulit. Iya iya. Itu mau ngongkoni wong kabeh. Apa itu ngongkon? Berkat Kok nuing ngomong. <laughs> Nah, lalu gimana itu kerjamu, En Ratu? Ha? Nah, kalau kamu tidak kerja sama dengan saya, oh, hmm. samblek. sebut nama Kartolo iku aku. Oh, oh percuma aja ya, nek anjing Jawa. Kartolo ya? itu man gak belani wong tua, gak belani hmm. sapa nek udah belani rakyat nih. Oh, itu berarti meripat-meripat. Oh, meripat-meripat. Oh, meripat-meripat. Betul itu. Apa itu orang yang oh, penyelundup, penyelundup. Oh, mata-mata. Ah, ah seperti. Mata-mata. Mata-mata seperti matamu. Nah. Wis saiki ngene lho, Dok. Iya ya. Aja kuwatir. Hmm. Hmm. aja kuwatir. Aja kuwatir. Wis, jangan kuwatir. Iya, ya. iya. Masalah iki kok tak atasane dhewe. Begitu ya. Begitu. Perlu londo tak anu apa atau golek. Anu. <laughs> Ora apa londo apa golek. Tak golek tolak. Saya tunggu di tangsi ya. Iya, iya, iya. kamu sudah berjanji kalau tidak berhasil tak coplok tadi ratu kamu. Ya? Oh, iya, ah, Ayo, nyumbang, Bet. Iya, iya, permisi, permisi. Wah, wah, wah, wah. Ya opo. Ngenten napa Gusti? Lho lho ndak teko kene iki Mang. Nang endi landane nang endi? Wis bali Mang. Lho. Jarane mau ngene landane. Sampai turu mawon iki. Lho ngapik are iki. Lho ya ora ngene landane melu pendak. Lho madosi sampean. Hei. Londore nik mang golek kartolo. Nggih. Nek ngono jelas terang cetho terwelo-welo. Lho lho lho. Nek ngono kartolo iki mah gak belani wong tua kaya aku. Hmm. Belani rakyat. benci marek londo nek ngono. Berarti jero usah Iya. Lah saiki nang endi wong? Golek nang kartu londo. Golek. Ora ilang. langka langka. Mriki Bu sing lunga lunga ah. lunga. Langka wis. Ah, mriki sepi-sepi Bu. Lho kok ora ono tak kene Apa? Penekan panjenengan mboten nenten. Penekan penekan. Sonaan. Kartu londo Nggih mboten nenten kali. Anu kasih iki kasih iki Lho, kacil kano. Betul Hancur oh. itu. Kurang ajar. Oh, wah, wah, wah. Sokor, sokor. Nggak dibawa kacil ini, Mbak Kartolo ini. Langge, ini dibatasi tang bundi ini. Wes, menengah, karin oma. Nek ngono jelas. Kartolo emang abot rakyat belani londo. Nggih nggih. Wali. Wali komen. Nek bokone nek ngono kerno memang belani rakyat. Londo memang dianggap musuh. Nek ngono lak mata-mata dekne. Wis, nek kene tak sumbarane. Ya, sampean budal kula kale ibu tenggeri mawon. Ya Allah. Dewe-dewe kamare, dewe-dewe. Niki lho jaga emang ya. Jaga ya. Emang lho, Pak. Nomai, tak boleh nek tak Ayo sampeyan nek tak ayo. iki gak woyong gak worong kraton mesti kisruh paman karo bebek karo patih kok iso gelut buwel lah jenenge ngerti nek aku mbarawangmu kok ora ono. Iki mesti kisruh lebih dari engkang kisruh ah, Tapi kok nek Pak Ratune goleki? Lho aja kuwatir, aku iki arep Aku iso mencolo putra, mencolo putri. Iso mlebu jero sarung. Lho, Mbah Guru wis ngomong, nak aja kuwatir nek kon mudun teko padepokan. Kon iku iso ngilang. Tapi bali. Eh, sepek kelem bali. Iku lho lek katut godhong iso ilang wujud godhong, ngono. Lek sampean iso mlaku nang ndukure godhong. Iso pokoke nisare ana kayune. <laughs> Kok iso? Lah awakmu kepengin ilmu kok tak jak nang mbah kono. Cuma lak, awakmu nyecep ilmu mbah gak kuat Aku gak iso nyecep e, Lho kok tak wuruhi. Saling mbah iku tuwek nem ilmu wuh, gak tau metu blas ilmune. sing diangsu kadang-kadang angsu nok god. <laughs> Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo kumpeni. Sebab lek diterus-terusno wah samsara uripe bangsa dhewe. Kawula cilik. Kok ana jaran? Oh duduk, jaran. duduk. <laughs> Wong cempe. Cempe. Eh, oh nduk, kumpeni. Iki lho, Kartolo. Kartolo sapa? Kasin. Heeh. Lho, kate tanggapan. <laughs> Mamula aku getun meguru Mbah Slamet iki. Sesuk kudu gak karo-karuan iki. Wong pendekar gak iso sumbar. Heh, saiki aja maju siji. Ampean kaya onjol kerubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung Murutu sewu. Ayo maju. Oh, ayo. Oh, ayo. Oh, oh pertama sih kamu anjing Jawa Kartolo toh. Apa usulan Kartolo? Iya. Ah, ini yang kita cari. Lerani hmm, Iya, iya, iya. Nah, ini. Ini Kamu punya pokal gawe, gaya Karpun dewe. Londo kok roh lek aku sing gawe pokal gawe kaya. Oh, ah, tobo-tobo kabeh. Um. Oh, kamu yang bikin Rio. Nah. Loh, Rio jenaka. Gaduh-gaduh ah. ah, bikin nonar kamu. Aku ah. sing gawe geger. Aku gak setuju anane company ana puluh Nusantara Jawa kene. Pulomu ta. Eh, pulomu. Pulu ana kromo. <laughs> Ah, pokoknya saya menjajah. Kalau gak setuju kamu saya pegang nah. saya tembak mati. saya ini nyengkris teko ini. Karena tidak oh. mau, besok tidak mau. Nek gak gelem nyengkris teko kaca piring kene. Nah. <laughs> Lah kan keraton kaca piring. Iya ya baik. Jok takon dosamu kon. Ah, mau apa? Mau nyarang. Ya? Lah kon jalur apa lho? <laughs> Oh, aduh, kompeni mati <laughs> Ah. Ah. ah. Abang iki nggo iwak wong sempel. Lho moan, man jamino man. Kartolo, kok soge kendel bono wani kon belani rakyat. Anane aku soge mergo aku kendel man. Ojo diwalak balik. Bangun saiki ape ngompo. Yo ngomong, ape ngomong. Ape ngomong. Lah terus karepeno kek opo man? Ojo kekean ngono. nek kon belani rakyat soda kon maneni mbek paman sampai niku salah man salah ya bangsane koyo ngono gak dibalani tapi company sing bangsa yo malah kok belani penuh lah gendeng pangkat derajat karo wong wedok aja ngono delon nasibe wong wedok sing ana alas iki apa mesine wong wedok ini ditolong diwene penggalan malah api kok rabi umpama tak rabi api apa kok tari narek dhisik eh kasene yo nang ayu timbangane uripmu musoro. ayo bali nang kraton Lah apa balik teng kraton? Dadi bojoku. Saman rabi? Iya. Ora oh, cuti. Ah. Iki teko didik kamu loh, ngerti ya? Pancene kabeh tak ware ojo gelem ojo manut karo ratu sing ratu kucruk. Ya ojo bergudul magukuk, maku waton ngomongmu. Sak karepmu dhewe kon ya. Sampeyan kudu nyambut gawe beberangan karo aku ojo nyambut gawe beberangan karo Om Penilondo. Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo. Duh. Kate nglawan aku man. Apa mendapat ini? Ojo kecil man. Iya. Waduh, waduh. Ya, ya. Cak, cak, cak. Hmm. Aduh. Ratune irunge Oleh ero kok coto. Waduh, timbangane cara-cara sampean mati mawon. Iki aku ono kok wong. Wisman, aku jane gak mameni karo penoman. Iya, iya, iya. Cuma aku iki mbelani sangsarane wong cilik. Oh iya lho. Sampe kudu karo aku. Iya, iya. tunduk aku. Sumarane bojo lho. Iya, sumarane, sumarane. Ndo, utawa company. Iya, iya. Ojo njararane ono negara kita. Kulo Nusantara Jawa iki duwek wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir, wah bakal tak obrak-abrik kudu golong tiker. Lho, lha kok golong kloso? Iya, sebab mari kenduran. <laughs> Ha ha ha ha!